Mila bedatzen hogeita sortzian gian Jan Eliot jakasliak egindako esperientzia bat aipatzen dugu egunkuan begi urdinak begi maruen kontre. Martin Luther Kingen erailketaen bihamunin arrazakeian sentsibizatu nahi du be eh, ama eskolako gela. Eraiketa hagitu zela ikastin kasetalai baten erranak markatzen dutu. Belz batei galte egiten behitu, gui lidera Johnny F. Kennedy erailik izan zelaik, dila urte sumait, be alhargunak etxek gutu, Bena nuek kontrolatuko du sien popudia. Hoi galt egitez ordin belz eh, lider baten edo eskualdeko lider bat. Galto hunek sokatzen du gu Jane Elliot hun hau eta eraiketaen bihamunin gelan rasismoa ibuzko ez tabai bat jamaiten du. Bena beltzik ez da begelan eta Elliotek badu sentimentu bat ez ko ez dira kumprinitzen ahal ez peitie bizitzen. Horrentako ariketa baten egitia proposatzen du ikasler. Espedientziaen lehen egunian, begi urdin dutien haurrak bestiak beno hobeagoak diela dio maru dien lepoko sumait ekarten dutu eta galtreiten du begi urdiner edo urdinak dutiener beste, beste joien eza, ezartia, aizago ezagutuk izateko. Begi urdiner privilegio sumaite bai emaiten dutu, kantinan biha, eh, kantinan eh, aldie bigeren zerbitzu bat ukeiten, joku berri sumaiten hunkitzeko edo txostakatzeko pada die, bos minuta habo aide hartzeko badie, eta entzinin jarrasten dutie be, eh, urdin begi begi urdinak dutienak horik gelan, eta holkoatzen deie ez begi marru dienekin nahastia ber hur uturian ebai esti edaten ahal. Begi marruak dutienekin habo edo habo keshatzen, eh, begi marruak dutienekin habo keshatzen dia harik arauak emaiten dielaik edo ez dielaik errespetatzen eta bi taldeko eh, arteko dezberintasunak azpimaratzen dutu iakasliak. Hoera nahi du horako diskriminazio bat sortzen dira, uh, eh, begi gatik eta begi marruak dutien er prefosta egiten dutien gaiz txarrak o, ezaugarri negatiboak o, oh, azpimaratzen dutu eh, adibidez, bat eh, begimarru din aitor batek eh, ma, txar bali matematiketan, jak asliak eranen du ikusiko duzie, edo ikusten duzie, aitor bezala, ma, begimarruak dutien o, oh, txarrak dia matematiketan. Hatsarri batetan egiten dira hau, resistentzia bat bada, begi urdinak dienen partetik, eta ben haurre, espikatu ondotik, edo hen, ez dakit logika bat eman ondotik, behar adibidez koloiak inde, intelligentziaekin lotua bat badila, habo inteligenta geraik, melanina urdin bilakatzen dutila gue eh, begiak, eta hau urdin uste azten du ikasler, eta hau uh, uste uste ikaslek, be ez di hau resistentziak egiten, eta hasten diak kamiatzen autoritateak eta harroputzak bilakatzen die, eta desagradableak ebai bestekin. Azterkete eta emaiten dutien emaitzak, edo egiten dutien emaitzak, hobeagoak dia e, lehenago komparatuz, eta helzen ez zien ariketa sumaiten egitea helzen dia, zenta hendun buiai, konfiantza badie, behar astin ganastin, ipatu gynine, uh, estereotipoak ze gaizatzen haltzin edo gu pentsatzean ze ondorio izan zaitan altzin horrekin eh, lotua egiten ahal Beste ikasletan kambiamenak argertzen dia, begi marruak dutiener, heda bedo lotxakor bilakatzen dia, sumituik ebai, eta notza txarraguak duti azterketetan, bai eta gerako hobenetan zienak esperientzia hasi, eh, hasi beno lehen. Eskoletako emaitzak apaltzen dia, bai eta ariketa simpletan. Klasia kanpo ikaslen arteko zatiketa bat agertzen da, begi urdinak begi urdinekin egoiten dia, naiz eta bezpean, beste lagun taldiak bazien. Bihamunin, Jean Eliot, eh, adre, adre besko, edo Egiten dut erraiten du, oh parka, atzo trumpatun iz bezpean, uh, begi marruak dutienak dia, ho, be, eh, eta ikusten duzie, eta pentsa, ze agitzen den, begi urdinak bezpean egiten ziena, ebe hasten dia egiten begi marruak dutienak, komentzitu behar dutu lehenik, ikasdik, eh, uh, uste uken behar die begi marruak hobe diela, eta huk hobe diela. Eta ikusten dia urdin, eta segiten die, ber, ber, ber gaisa. Begi marruak dutienak, haroputzak bilakatzen, bena erran behar da, diskriminatuik izan behitia, aminiat ez di eh, hain, hain, hain askarrian. mena bon, badela diskriminazio bat hunen ondotik. Hiugarren eginin, jakasdiak egia kuntatzen du ikasler eta sentitu dienai buzko hausnarketa bat galte egiten du. Parka, eh, lehenago, bai, uh, begi marru hoik, uh, azkarrago bilakatu zuten, emaitzen aldetik? Emaitzen aldetik, bai, egunan behian egin duti esterketa sumait, bezpean egin helzen zienak eta beste sumaite bai, eta emaitzak bai, hobek hobeagoak agertzen zuten, eta urdinak konbentzituik barin badie begi urdinak edo, edo zuin talde konbentzitzen barin badiuk txarra, txarrak dira, be txarrak den dutzak. Eta hor, hor horta, duk. Hiu urtez jarraikian egindik, eh, egindik begelan uh, inspedientzia hau, eta erran behar da mila behatzen eta hiuntan telebista ekipa batek eba ikrabatu dira, ordin edaiten aldututuzak hainbat informazioen horrei buz, interneten, eta esperientzia bat, uh, esperientzia hau argitaratu zian ebai aldizkai batetan, deitzez artikulia nula senditzen da diskriminazioa. Gela hortaik igandienak, aztertzen eh, agertu edo eh, dienak eh, aztertuik izan dira nago edo behantago eta ikusi da uh, diskriminatuik izan dian ikasle hoik hanitxeze gutiago diskriminazio egoera batetan sartzen diela. diskriminatuak laguntzeko ebai lehenak diela, hen gana juitia, adibidez gela berri batetan dielaik edo nurbait berri badelaik gela batetan, bespedientzia hortan parte hartu dienak, tutzak lehenak juiten hunen gana eta hunen integratzea nahi baduk. Eta nahiz eta kritika hanitxu batzuk eta ama eskolako haujak zien garaian eh, adien tipiagatik, gehoztik hainbat dokumental, libu, esperientzia, arra emanik edo arra jamanik izan dela, interesatzen balin bat zeizie. Iditen interneten klase dibizi, eh, la klase divize edo eh, gela satitia izeneko dokumentalaikin edo libru et, eta hola, iditen haluzi da, aija. Astizkenoz, esperientzia bat.